the girls are sweet to me. Need you with my darlingness card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki eta, edo, bai. Nahuena, eta bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Hauzarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba, etorri gure kulturalea emankizun unetara eta gure kultur atalaren irekitzeko gaur musikaren bidetik joko du. Eh? gaur Soano taldea ezagutuko baitugu gaur Soano taldearen bihotza den Naia Zubeldiarekin mintzatuko gara, ba, beraien mundua deskurritzeko Naia bai genuen. Dinama talde ezautzen nuen, baina soano ez, aspaldeko talde alduzu. Ez, soano, e, eh, bimila eta hamabiko bukaeran sortu zen beraz, eh, aski proiektu behia da, mm. eta oka, astapenean gira. Bai. Zer nahiak, bultzatu zituzizueten proiektu horri murgiltzea. murgiltza? Be, unama taldean biziki ongi pasatzen dut eta segitzen dugu, eh, horrekin eh, ere, baina banoen gogoa um, pixkat musika biziago batean edo saiatzeko, eta gero beste atle batetik eren eri oartu naiz ateratzen zitzaizkidan kantuak, ez zirela beti komeni eh, una unama taldearen zat, beraz, joa Julieni aipatu nio lehenik e, gizonari, eta gero beste bi lagun deitu genituen gure laguntzera. Eta astapenak politak. Bai, bai, biziki politak. Bai, hasieran uh, monaiko bitxia izan zen, ze besteak, uh, behaz bada Julien Labat gitarran, Tomas ez basuan eta Jerome Martino baterian. Eta haiek oso musikariak dira, profesionalak, eta orduan lehen galdera izan zen, moze, bai, bai, proiektua zergatik ez, baina ze, ze estiloko musika egin nahi duzu. <laughs> ez dakit, <laughs> ateratzen, ateratzen zaidana, baina egia ezan, etzen, etzen proiektu zehaz bat, ora, bon, estilo untara sartuko gira, edo beste untara, ba, izan asiera nahiko zabala izan zen, behaz ez dakit, behar ba, pixkat beldurtu ziren, baina azkenean, eh, o, askifite zehaztu zen kontua. Gordetak zenituen kantu horiek eh, atera dituzu? Bai, hori da. Hori da, bai. Eta gero batzuk banituen eta beste batzuk sortu ditut ere ora pixka bat eh, astapen hortan, astapen hortako e, zera eksitazio horrekin edo beste batzuk sortu ditut eta hoiekin eh, hoiekin gabiltza. dira gazte Familia osoa musikan ikusi izan dugu, bueno, kasik, Aita, ez dakit, baina mintzat zure amarekin izan ginen duela biaste e, diska bat e, plazaratzekotan baita, zure anaia ere hor dabil, unaman, eta zure bai, e, txikitatik e, musikarekin garatu zara, musikaren ondoan e, izan zara? Bai, bai, gero, bai, batez ere kantuaren inguruan ejango nuke, gero gitajarena eta musikarena berantxago etorri da, baina kantuarena bai txikitatik, aita ere, koro bateko kantu irakaslea da, beraz, eh, bai, hori familian izan dugu beti danik, bai. Eta musikak zer ekartzen dizu? Puf, gauza initz, eh, zaila, den, zaila da fiskat esplikatzen, baina f, lasaitasuna batzutan, eh, batzutan bizitasuna alderantziz, eta nun baitere goxo dena da zure nire musika entzutean e, e, jateutara bai auni naiz. Mm. Beraz, nunbait nire noxtasuna azaleratzeko tresna mm. bezala ikusten dut. Leoienea e, eh, tituluarekin e, eh, ba, atera duzu zure lehenengo obra, e, kantu baten izena ere badena, e, Leoiaren figura e, presenta dizkan. Bai, e, bai, kantu batean baino gehiagotan e, aipatzen dut egia, eta hori ere oarkabean izan da. Eh? ez dakitxu zen esplikatzen hori ere, baina bai, badun eretzat uh, pixka bat eh, azkartasuna eta gozotasuna liberean eta hori da ba, maite dudan uh, bikote bat edo, azkar eta gozo. Sentimenduak azaleratzen dituen diska bada? Mm, bai, bai gero eh, lau kantu hauetan, hitzetan ez da hain intimoa ere, da pixkat hor ditugun kantuetan, mo, ola, ola atera delako, eh, baina ez, kantu horiek eh, bereziki ez dute ola intimotasunik edo azaleratzen, baina gero kantatzeko moldean eta ba, pixkat nire mundua agertzen du ala ere bai Adeto Areto txikietan jotzeko azara. Bai, bo, bai, gero behar ba, <laughs> hori egatea ere, ze hortik hasten baita, eh? baina, baina bai, ez dut, ez dut gogorik, hola, ez dut amesten eh, animaleko estenatoki bati, edo animaleko gela bati, eh. ez nuen maite ditut, bai, gela txikiak, toki txikiak, bai. Beste harreman bat sortzen da publikoarekin. Nire ustez, bai, gero begitzere ez, ez dut esperientzia aski egateko gela handiek ze, ze sortzen duten, bentsatze dut ere azkaga izaten aldela biziki, eh? baina ez dut horako espero hori, bai, nire maitzu dut hori. Bai. udan zehar, eh, ba, kontzertuak eh, eskaini dituzu, eh, talde berriarekin, zer mo, zer izan duzu? Be, ona, gero izan dira jende batzutan jende frango, bestetan gutxiago, baina baina nik bereziki ongi bizi izan dudana da justuki eh, ikasi dutara ere naiz eta jende gutxi izan gure artean ongi pasatzen eta ni nunbait eh, badut konfiantza aurkezten dudan lan hortan eta beraz eh, gero jendeak maitatzea edo ez maitatzea bon, jendeari dagokio baina nik behintzat eh, egiaz, egiarekin aurkezten dut lan hori egiazkia azaltzen dut. Diskaren aurkezpenarekin zabiltzate orain? Bai, bo, epe hori atera ginoen, lau, kantuko epe hori. Eta gero ez dugu ere egitmo hori galdu nahi, behaz hasigira jadani bigajena jabatzen. Eta zelean hori zen bat ere tresna ere gure burua ezagutarazteko. Eta behaz bigajenarekin hasigira orain, eta behaz lanean beti. Ba, ze estilotan kokatu zure burua zaila zaizula esatea, e, pop folk erritmoak e, nabarmendu dira, baina horrek ez du ezer esan nahi. Ez du e, adirazten etorkizunean e, nora iritsiko zaren. Hori da, hori da, ez... O, nola ezan. Pop folk e, hori da orain kantuak eginta gero kantuak entzutean egiten dugun noa japon bai, eta pop folk estiloa baina ez da etzen nola erabakia izan eta behaz behar ba urrengoak eh, aldatuko dira, ez dakit eh, gero pop folk nahiko zabala da, pentsatzeu tohtan egonen garela, baina bo, oja, ez, da, ez da erabakitako zerbait. Eta amak edo anaiak edo aitak, e, zer zebarrak egin dizkizute bazure lan entzun eta? Maitatu dute, bai, gero, bai, bai, pentsatzeu egia ejaten dutela. Eh? <laughs> Aitak ez du segulan ikusi, entzuna bai, baina ikusia ez eta anaiek eta amak bai ikusi izan dute eta maitatu dute, bai. Zuen iristeko, zer bideak hartu barko genituzke, Uste dute jesena dela Facebookeko jira eta hortik mezu bat igortzea. E, gero Facebookeko jio hortan berean ere bada kanperako lotura, behaz entzuteko modua. Lau kantu horiek badira, epeko lau kantuak eta bosgarren bat gehitu dugu ere egun hauetan. erabakia izena duena, behaz moja, eh, hori da jesena. Bantzutea besterik etzaigu falta, baina ez dizu galdetu. Soano, zergatik? Soano da gure azparneko auzoa, soano auzoan bizi gira, eta bo, izen baten bila ibili ginen, ikastapena nahi nuen zerbait zibururekin lotua, ze niz ziburutak naiz eta zinez ziburutak sentitzen naiz. Baina, bo, enuen atxeman mm, izen politik edo, eta, eta azkenean eh, batzutan urjun sekatzen dugu, eta sudurpean dugu... Eh, ideia, beraz, azkenean eh, bertakoek eh, soanoko biztanleek zidaten batzuek erran eh, nahi duela soa araino eta zentzua polita iduitu zitzaigun eta ale, hori hautatu ginen. Ba, mi esker. Mil esker zuri. Banaia Zubeliarekin mintzatu gara eta Soano taldea zuzenean entzun nahi baduzue, jakizue, urriaren 27 zazpian makean iraganen den amnistiaren eta autonomiaren egunaren baitan, ba zuzeneko bat eskainiko duela, ba Soano taldeak. Eta zuzeneko emanaldi batekin segituko dugu orain Oskarbi taldeak ondarribian larumatuntan zuzeneko saio bat eskainiko baitu. Eh? Itxasetxeko auditoriumean iluntzeko zortziretan bere azken lana du eskeniko. Oskarbi taldeak azken urte hauetan basiri miri zenburupeko bilduma baitu plazaratu. Honen inguruan eh, mintzatu gara Euskar Bitaldeko lagunekin eta izandako solasaldia gogora ekarriko dugu. Hemen gara bada e, xirimiri diskaz mintzatzeko eta proetxatuko momentua ere ba, zuen ibilbidea zere mintzatzeko eh, diska Honek aitzakia ematen baitigu eta dirudienez diska honek ere ba, astapenetara eramaten baikaitu. Ba, gurean ditugu, maite aizkorreta, e, bakartxo maritxalar, e, Iñaki Maritxalar eta Jose Luis Treku, kaixo, arratsaldeon guztiak. Arratxaldeon. Arratxaldeon, kaixo. Zer moduz, diska berriarekin? Oso gustora, ez dakit. Gure helburuak ez dira oso handia, baina gustora gaude. Nik uste, ondara urte bete zen hau ingo genuela, bueno, igual ez genuzen iztuko, baina bai, Orokorki gustura. Ez dok amairu ba, mugimendutik e, eh, gara jartatik onat e, ba, berritzaileak izan eh, nola baita astapen horietan ba, ezoiko talde bat e, izan baitzineten, hortik bide hartu eta onarte, hainbat proiektutan ibili izarete, e, ze mozko izan zen nola gogoratzen dituzu e, zuek hasiera horiek? Gazte-gazteak. <laughs> De, bueno, eskolara pasaian, eskolara, joanez, neska monja eskoletara, gu fraile eskoletara, eta e, gu e, e koroan ibilitakoa, e, gure, gure gero izango zena gure zuzerean, zuzendariak han ezagutu genuen, eta han ez ginen, ezaiatzen, eh, saiatzen entusiasmo handiarekin eta bueno, jarraipen handiarekin ja egunero egiten genuen ensaioak eta bueno, momentu hortan e, eh, bazen aktibitate eh, jaialdi asko, bazen pizkat eh, loratze bat euskal kulturarena eta eta egiten al ziren gauza gutxia zen bueno, jaialdiak idatzi idatzi oso jaialdiak zensuratuak eta dena, de, dena dela gure letra pasatzen ziren zensuratik jaialde bakoitzean eta bueno oso bueno, tensioi eta ilusioi handiarekin eta gaina gazteak <laughs> repetitzen bai hola da. Gerostik etorri zien beste garaiak. Franco hil zen, guia koskortzen hasi ginen, eta bueno, sartu ginen beste <laughs> etapa batean, ez kontza direla, batzuk utzi zuten, beste sartu, eta kalkulatu gutxi gora, hoi persona pasatu dira, eh, talde ontatik, e, eh, bueno, tarte hortan, ta, ja berrogeita bost urte, betetzea dagoa zela, eta beti eh, afizio horrekin, eta zere kantorako, kanturako grina hundiarekin, eta bueno, hori da, mm-hmm. orain pixkat babestuago, igual instrumento gehiagoekin, Morai batean ibiltzen ginen gitarrakin, bi gitarrakin, Mari Jose eta biok, bi gitarra. Jota manera <laughs> ere oso oso primario dene bazu. Eh, baino, bueno, ere freskoagoak, baino abotsako hor ditugu indikan, eta bueno, hola, hola ze. Zen bat zaudete gaur egun, e, kantuan, eta gero instrumentuetan ere, Ba, orain lau, oi, bueno, lau ez, <laughs> amargea, ez dena joan, baina kantatu egiten dugu sei eta hortatikan orta, bi jotzen dute instrumentuan, gitarra eta akordeoia, eta bestia musikoa dia. Eta, bueno, e, kantatzen dugunak, ba, ja urte asko daramagu elkarrekin, eta bestiak, ba, jundira pixkanaka-pixkanaka, ba, taldean sartzen segun ze kantak e, musika behar genuen, ba, deitzen genuen ezagunen batei eta hola, eta pixkanaka bat taldea handitu egin da. E, esan dugu hasiera aitzakia ematen zigutela zuen hasieratara jotzea, e, Sirimiri zuen azken lan ere, e, astapeneko garaietara erreferentzia egiten duzu, Oteizaren e, ba, irudia hartuz, e, espiral baten e, ba, e, simboloa ere aintzat hartuz, em, zer eh, ekarri nahi izan duzu eh, diska berri honekin? Ba hori, eh, azala egiterakoan, e, erabaki genuen, bueno, aziratik ez, baina erabaki genuen sirimiri izena jartzea, eta gero azala egiteko, berez, bezatu genuen, azirako diskoari behiratzea. Azirako disko txikien agartzen dira oteizak indako irudiak, iru zirkulo, euskal kultura eta beste kulturan arteko, bueno, borroka bezala, eta hortara bueltatzea hori izan da. Berriro ere, Oskarri mantentzea gure esentzia eta gure nortasuna. Ba, Oskarbi taldearen kontzertuan gogoan hartu beraz, larun batuntan dugula itxasetxea auditoriumean. Ez hartzea, 6 eurotan duzea. Nego ilunean guri guri ederreuri sirimiri Nego ilunean guri guri ederreuri sirimiri Pianoaren musika kanta modela Zutondoko txipata gontxan musika tanta motela Zutondoko txinparta hotza Eta kanpoan Sari, sari, ugari, ura kantari Sari, sari, ugari, Bause izan da entzule gaurkoak emanduen guztia. Enere besterik ez. Biar arte, eta izan ongi, aio. high above the chimney top, that's where you find. glassy skies of the dreams that you did. so sweet to me. And you were my darling in the sky. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Baina buena eta bai, zait, ametsu albete dute. Hau zerta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan.